NXS Podcast. Dobrodošli na NXS Web Radio Podcast, moje ime je DJ Nexus i ovo je uvodna epizoda naše nove emisije koju smo pokrenuli sa ovim podcastom, a to je 1 na 1 e, Mi ćemo u ovim našim emisijama potruditi se da budemo što kraći, a da vam pružimo što više kvalitetnijeg sadržaja. Akcent naravno će biti na e, zdravom razmišljanju, na nekim stvarima koje možete primijeniti u ovim teškim vremenima, posebno ovdje u Srbiji. Tako da savjetujem naravno da budete uz nas i da pratite NXS Web Radio Podcast. Veliki pozdrav i ciao. NXS Podcast.